τα μέτρα καί σταθμόι, τα σουνεχέ τα ολένε μετρούμεν, τα διούγκρε το χόι, τα ξερά μετίμνοε, τεν μπερούτετα ταλάντοις, καί στανάχαι στατέρι πεϊρώμεν. Εν στατέρι πρώτον εστιν ο ζουγός, εν μέσου του ζουγού ο άξον. Άνωθεν χε το χε εν χε ο κανόν κινέιται, αμφωτέρωθη πλάστιγγες έισιν, τὸν σκοινίων εκκρεμόμεναι. Το χε ο σταθμός, τα εν όγκο εκκρεμόμενα σταθμίζει. Το βάρος εξ εναντίας σε En deignus in ei isostathmon est in e me